Sova Info. Maturanti diljem Hrvatske danas slave posljednji dan srednjoškolskog školovanja. Norijada je započela u 10 ujutro kada su maturanti prošetali korzom, a zabavu su kasnije nastavili na Delti gdje su proslavili zadnje dane u školskim klupama. Dojmove s korza donosi Maja Krištafor. smo napili. E, ludnica, ali nam se sviđa i idemo sad na Deltu i tamo slavimo i onda idemo slavi dalje. Pa odlično, evo. Mokro, suho, sve u jednu e, odlično je i sva sreća pa nam ne pada kiša. A na Deltu. A svi maturanti su tamo skupe i onda peštamo. <laughs> S čime ste se danas poljevali sve? Ma samo vodom i brašnom. Brašno, voda, sve. Zašto očeš? Ne znam. Ne znam, meni isto to grozno, ali dobro. Ste krenuli partijat? Od pet ujutru. I do kad? A, tri dana. Tri dana? Da. A, gdje nastavljate? Na Krku, u kući. Ajme, odličan, nema više buke. <laughs> Čujem jako dobro, osjećam se pijano, osjećam se fantastično. Pa prvo sad na Deltu, onda poslije negdje van, ne znamo, ne? Malo kad skinemo ovo tijesto sa sebe. <laughs> no, ono, zato sad pijemo da zaboravimo, ono, da trebamo ići na maturu. Vanjska politika Islamske republike Iran naziv je predavanja što će se u akvariju sveučilišta Rijeci sutra u 10 sati održati u sutra u 10 sati 45 minuta. Predavanje će održati njegova ekscelencija Mohamed Reza Sadeh, veleposlanik Islamske republike Irana u Republici Hrvatskoj. Gosta će predstaviti rektorica Snježana Prijić Samadžija, a događaj će moderirati monsignor Matija Matičić. Biti će osiguran prijevod predavanja na hrvatski jezik. U sklopu ciklusa Filmski prizori iz života Ingmara Bergmana sutra će se u Art Kinu prikazati film Kroz tamno ogledalo. Film je dio triologije nazvane Božja tišina koju čine još i tišina i zimsko svjetlo. Povodom stote obljetnice od Bergmanovog rođenja, 2018. godina proglašena je Bergmanovom godinom. U sklopu manifestacije u Art Kinu se svaki mjesec prikazuje jedan njegov film, a dosad su između ostalih prikazani filmovi Osmjesi ljetne noći i Divlje jagode. Sutra nas očekuje umjereno do pretežno oblačno uz povremenu kišu i pljuskove s grmljavinom. Oborina će mjestimice biti obilnija, pone prije na Jadranu. Najniža jutrna temperatura od 15 do 20, a najviše dnevna uglavnom između 21 i 26 stupnjeva Celzijusovih. ovu info uredila Matea Krmpotić, čitale Katarina Škrbić i Jelena Matanović. Slušali ste Sovu Info.